right baby. el príncipe. Ella está dura y tiene buen porte. Ella tiene elegancia y tiene su corte. No le cabe un sello en su pasaporte. Ella está soltera y anda sin norte. Ya que estamos solo a solas, déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora. Ese booty que me descontrola. Estamos solo a solas. Déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora. Ese booty que me descontrola, estoy yo a solas. si más con Maluma. A mí me llama solo cuando quiere espuma, champaña en el yate o en la cabaña. Las amigas dicen que con costo se daña el pasaporte lleno, tiene el veneno. Va a ser que cualquier hombre se tire sin freno, malo bueno, de bueno pa' malo, lo palo. Ella lo chambea, pero yo soy quien lo salo. De carro la calle, desde los 16. Anda con el tigre y no es el de la caja con play, el del peligro, La artista principal del libro. De solo tocar la yo la desequilibro. La imagino aquí en mi cuarto susurrándome, a poca luz tu cuerpo seduciéndome. Dale, atrévete, ven, tócame. Ya que estamos solo a solas, déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora. Ese y que me descontrola, ya que estamos solo a solas. Déjame decirte ahora tú tienes lo que me enamora. Ese booty que me descontrola. él descansa y conmigo no duerme. La cuestión se amansa cuando llega el viernes. Ya la paga el celu. En el momento exacto. Y busca el Big Papi entre los contactos. Allí mi celu suena y me suena. Yo hello ordena. De lo que usted quiera, yo lo tengo en docena. La nena la visto de cabeza al talón. Pero ella solamente la cabrón. Salir de noche y llegar de día. Mientras le quita el broche Ya aguanta el guía. Que vamos sin rumbo. En tus ojos hay amor profundo. En lo mío dinero hasta que se acaba el mundo. Y este tiene buen porte. Ella tiene elegancia y tiene su corte. No le cabe un sello en su pasaporte. Ella está soltera y anda sin norte. Ya que estamos solo a sola, Déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora Ese booty que me descontrola Ya que estamos solo a solas Déjame decirte ahora Que tú tienes lo que me enamora Ese booty que me descontrola y yo sola Pretty boy, pretty boy <laughs> Maluma baby Maluma Colombia y Puerto Rico Coscuyuela. Se la y el príncipe. Rude Boy. Tranquila, que después que estemos solo a solas, que se acabe el mundo.